Eh, pište sad Merati Buđar u alfadu. Stepeni kritikovanih ravija. Ili nepoznani ravija. Šest kategorija i tu ima. Prva kategorija dođe se sa izrazom koji kazuje na Talijin. Lejin znači iza e, lejin lejin od hadis, kad kaže zravio, lejin znači blag, blago hadisa, bukvalno. Lejin blag, nježan, blag nježan. Nježno, šta znači nježan, znači slab. Ima slabost, ali, ali najviši stepen slabosti ocjene ravije. Najviši, naj naj, Najljepši step, kad se ocjeni ravija da je slabi, kaže se lejnul hadis, znači slabi ravija. Međutim, to je najbolji stepen ocjeni slabog ravija. Ili fihi mekal. Fihi, u njemu, u njemu ima govora. Znači, o njemu, o tom ravi ima govora. Mekal je govor. O njemu ima govora, znači, upitan je ravija. Ali to je najblaža ocjena. Najblaža kritička ocjena ravi, koja ukazuje da je on slab. Znači, to je prva kategorija. Znači, najlakši termini opca ravi. Najlakši u smislu toga da ne poznači. Da ne pouzdan. E, Bitnost ovoga više te poslije znači. Što je bitno da se ovako, ako, ravi ocjenje ovako za od drugih ocjena. Druga kategorija, podvica. Kaže, ma surreha bi adem bihi. za koji graviju jasno se naznači da se sanji, da se uzma kao argument, kao dokaz. U smislu pouzdanosti, prenošenja dođe poput izraza, kaže fulanun djelaju teđu bihi. Osoba kaže ne dokazuje se sa njom. Znači slab. Ali dođe ovim riječima, laju teđu bihi. Ili kaže daif. Daif znažno naravno, znači slab. Ili lehu menakir. Munker nešto loše. Znači, lehu menakir ima loši stvari u prenošenju hadisa. Znači ukazuje na slabost njegovu. Znači ta tri izraza. Fulan laju teđu bihi, znači slabije izraz daif, slab, svakako znači lehu menakir ima, ima loši, e, negi, njemu negirani stvari u prenešenju hadisa. To je drugi stepen. Ali opet je on, znači po, po stepenovanju, znači druga kategorija. Onaj, onaj prvi je bolji od njega, ovo je druga kategorija, ima i gore od toga. Treći, po tri, kaže ma surha bi ademi kitabeti hadisi, Da dođe u opisu ravije da se njegov hadis ne treba pisati uopšte. Poput toga da kaže fulanun la yuktabu hadithuhu. Osoba, kaže, ne pišu se njegovi hadisi. Što ne piše? Ne, ne piše o njegovu uopšte. Neko je zapisao, nije znao njegovu ocjenu, ali ona, za njih se kaže, njegov ne piše, znači, ko, da i nema. Ili dođe, kaže, la tehidlu rivajte anhu, nije dozvoljeno prenositi od njega, nije dozvoljeno rivajati od njega. Ili dođe daif džidda, jako slab. Ili dođe opis vahin bi Vahin znači, vah znači slab. Vahin znači slab, skroz, skroz slab. Znači, to je ta treća kategorija. Znači, da ih da jako slab, vahin bi Znači, skroz slab. E, nije dozvoljno rivajet od njeg. E, od te osobe se ne pišu. Ne pišu se hadisi. To je ta treća kategorija. Te slabosti ravija. Četvrta, kaže ma fihi itihamu bil kezib. Da dođe optužba ili oznaka za raviju da je Haman da, da, da je optužen da laži, da će slagati, da će ubaciti, da će izmisliti, da će krivotvoriti. Mutehem bil kezib. Mutehem, znači optužen da laži. Kako da optužen? Znači, neko je rekao za njih da o nečemu što je prenosio da, da ima tu, da tu nije u redu, da tu liči na laž, da je tu laž. Koji kojim riječima dođe? Da dođe u opis, kaže tehan bil Mu teham znači optužen. Optužben da, da krivotvori hadise. Riječ optužen ne znači da je lažljivac. Ne znači automatski da je lažljivac. Znači optužen da Ili drugo, kaže, jes rekul hadis. Krade hadise. Čuj, krade hadise. Kako krade? Zato što sakuplja hadise, ču od ovog, od onog, sakupi i formira novi hadis. Izmišljeni novi hadis. Krade hadise, kraju od ovog, od ovog, on nije uopće, nije ne zna to, nije prenosio od ovog, nego on ukrade. I dođe opet kada je sakije to. kada znači nešto upadne. Sak, onaj koji je pao. Šta je pao? Znači, znači dno, dno od ravije. Ili metruk, metruk, znači potpuno ostavljeni ravija, ravija koji je ne uzima. Ili dođe opet Lej se bi thika. Znači jasno naznačeno. Lej se bi thika, znači nije pouzan. Znači, to je teška optužba. Mada nam liči šta, nije, nije, nije pouzan, dobro redan. Ne, kad ga, kad ga Buhadis ocijen, lej se bi thika, to znači, znači četvrta kategorija. Peta kategorija. Kaže, e, dođe u riječima opisan u stvari da je lažljivac. Da krivotvori hadis. Da dođe za tu gravi rečeno, Kedab, onaj koji laži. Puno laži. Deđal. Deđal. Čuj, Deđal. Deđal je lažljivac. Deđal znači lažljivac. Koji izmišlja, laži, vara, prevarant. Ili vada'un. Vada znači izmisliti, staviti. Doći nešto o sebi iz džepa izvadi. Vada'un znači onaj koji izmišlja. Jekzib. Onaj koji laže u hadisma. Jedal, Onaj koji postavlja znači krivotvori hadise. Svi ti izraz ukazuju znači, to lažljivac u hadisu. Naravno, dovoljno, ovdje zapamte, znači dovoljno u jednom rivajetu, lancu prenoslaca, da dođe jedna osoba ovakva da se hadis kaže da je da hadis izmišljen. Ne kaže pa čekaj, treba svi ravi da budu lažljivci pa da bi lažljivci. Ne, u jednom hadisu, nek sve ostale ravi pouzdani i dođe jedan ovaj nepouzani, ovaj što ima lejinu hadis, Slabog hadisa, a se kaže slabo. Znači, ovdje, ovdje se vraća na jednog ravija. A kad dođe više ravija, to, to dupla slabo, trodupla, petodupla i tako dalje. Šesta kategorija. Ovo je najgora kategorija. Kaže da dođu opis, ovaj, opis ravije u njegovom izmišljanju, laganju, u obliku ono naj. A to je da kaže esveul hadis. Ekdebu nas. Najveći lažljivac. Misli su hadisu, ovdje ne govori ovdje o... Kaže, i munteha fil znači, znači, kraj, zadnji dio ulaganja, znači dno dna. Ili kaže, ruknul kadib. Ruk znači temelj. Temelj laganja. <laughs> To su ti šest kategorija, znači Zaravije, Meratiba, Džaha, oni koji su kritikovani, koji su ocijeni, nepouzdani. E, što se tiče prve dvije kategorije, znači pod jedan, pod dva, a to je onaj prvi koji je opisan hadis, fihi mekal, Lejn, znači blagog hadisa, ima govora o tom ravi, drugo gdje, je spomenuto la bihi, ne uzima se taj ravija kao, kao dokaz, daif, slab ravija, ili lehu menakir ima, njem, ima loših stvari koje je prenosio. Te dvije kategorije, te dvije kategorije, uh, hadisi od njih, la johteđu bi hadisima tabak. Znači, da oni sami dođu s nekim hadisima, njihovim hadisima se dokazuje. Znači, hadis slabiji, nema sumnja kod toga da slabi hadisi. Međutim, yukdebu hadithuhum atibari fakat. Pišu se njihovi hadisi, čega? Radi izučavanja, proučavanja, upoređivanja s drugim hadisima. Što? Jer e, Rubema Junkin en Jenđebir. Možda se sa ovakvim hadismo koji imaju ovakve ravije slabe, i drugi takvi, drugi hadisa ima, isto slabi, sve iste slabosti, mogu se dignuti na stepen, dignuti na prihvatljivog hadisa, dobrog hadisa, ali gajrihi, na osnovu više rivajeta. Znači, to je taj slabost koja bi se mogla, biti mogla bi se privati u hadisu, koja nije velika slabost. A što se tiče ostalih, ostala četiri stepena, kaže, la teđu bi hadithihim, vola jukte vola juteberbihi. Niti se dokazi s njihovim hadisima, niti se pišu njih hadisi, niti se uzmaju u obzir njihovi hadisi. Za ovo, ove treće, zadnje tri kategorije, ona je optužen za laganje, a, peti lažljivac i šesti najlažljiviji, Znači, te, te tri kategorije nema sumnja toga, znači ti hadisi su izmišljeni, ovaj, ne, ne uzimaju su ovdje i tako dalje. Međutim, ova treća kategorija i ona je vrlo bitna. Znači, to su jako slabi hadis. Jako slab hadis, ne može se sa njim podupirati drugi hadis da se dignu na stepen dobrog hadisa. Znači, zapravo, znači, prve kategorije, ove dvije od, od, ovaj, od kritikovane ravija, nepoznane ravije, prve kategorije dvije su E, e, ravije koji dođu u hadisma, čiji hadisi se mogu uzmati u obzir ako se podupire neki drugi hadis. Isto znači. Svejedno bio šahid, svjedok za njeg, ili bio mu tabija, ili onaj koji ga slijedi, slijedi, znači e, došao sličan hadis njemu isti. A ove zadnje četiri kategorije, znači, la je taqavva bihim, znači, sa njima se ne mogu hadisi, hadisi dizat na stepin na stepin dobrog ili e, dobrog hadisa ili vjerodostojna na osnovi više rivajita. Eh, to su ti stepeni, stepeni ovaj, džerha i tadila, stepeni pouzdanih i nepouzdanih ravija. I na osnovu ovog sad znamo, znači, sad mi imamo neki, zamislite, sad mi zavirimo recimo, u Tirmizinu zbi, koji ima sad neki hadis i ima lanac prenosilaca. I hoćemo da znamo taj hadis vjerodostan i vjerodostan. Znači, kako da mi to uradimo? Svakog jednog prednog raviju uzmemo, vratimo se na knjige na knjige biografija tih ravija, a spominjali smo te knjige prošli put koje imaju, Tarihul od Buhari, Džerha Tadil ibn Abi Hatima, gdje su pomenute ravije, njihov život i njihova ocjena. Ova što ovdje se spominje. Onda Thiqat od Ibn Hibana, Kamil fi Duafa od Ibn Adija, Kemal fi Osmar Rijal od Makdisija, Tehdibu, Tehdibu, Takribu, Tehdibu od Ibn Hađara. U tim knjigama se vratiš, nađeš to ravi tam piše za njih. Piše ove kategorije ovdje. Ako kaže onda ti tekad naš za ravija. Njeg se riješio. Ajmo sljedeći ravija, ko prenosi od njeg. Nađu, piše za njeg da je saduk, aha ima, saduk ima slabosti znači. Već na stepen, spušta ga na stepen je dobrog hadisa. Nije za dobro. Ako on sam u hadisu. Ili ideš dalje od sljedećeg ravija pa nađeš lejnul hadis. Znači slab hadis. Čim lejnul hadis znači slab. I tako dalje. Znači sve tako ravije, jednog po jednog nađeš njihove ocjene i onda saberiš. A onda moraš znati, to je što se tiče ocjena ravija. A onda moraš znati da li je ravija sve u raviju. Da li je lanac prenosilaca mutesil ili munkatija. Kako što znati? Pa moraš znati kad je ovaj živio, kad je umro, da li se sreli, se sreli, su mogli sresti, nisu mogli sreti. Odeš u biografiju ovog ravije, njegovi učenici su bili ti i ti, od njeg su prenijeli hadis ti i ti. Ti odeš među koji prenijeli od njeg hadis, nema ovog što prenosi, vam u tekstu hadisa prenosi od njeg, a vam u njegovom biografiji nema da, neko, da prenosi ovaj hadis od njeg. Aha, nešto nije Ajmo, traži tamo dalje. I tako na jednom hadisu možeš tri dana izgubiti i opet ne rezultata. Ali, pazite, ali tu kad pređeš jedan hadis, dva, pet, deset hadisa pređeš, kad se vratiš na knjige, e to je ono što, što znači, to se već uvježbaš, već se hodu. već je sleglo se, već ideš, već pošao većina, već možeš. Uglavnom, znači, to je toliko truda i znoja se mora tu uložiti. I to sad imaju još samo ukcaš, tamo izbaci. Uglavnom, imaju pouzdani program i sukucanje knjige tu. I opet da se oznojiš. Dobro da se oznojiš. Da, da istražiš tako da. A zamisli prije knjige valja, koje su, ko su učenjaci še. Ona velika biblioteka, pa knjige dobro visoko 2-3 metra. Pa potni, popneš se, nađe sam, pa upadneš od odgovor, pa pa traži, pa nemaš naći knjigu, pa a. I hajde nađeš ti knjigu. I velika, ti znaš je ta hadis, samo se listaj, traži ga. Po kojem rasporedu po kojim nije. Jedno od knjiga, ti trebaš prije deset knjiga. To je ogroman trud. Dobro. Subhanak da wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.